بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci ina mana barka da haduwa a wannan yammaci na litinin goma ga watan rajab shekara ta 1445 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin wannan muna haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ahalussun da na garin tsagero ƙaramin hukumar rimi a tarayyar najeriya inda muke gabatar da darasi a cikin littafin muwadda littafin imamu malik ibn anasin rahimahullahu ta'ala to idan ba manta ba makon da ya gabata mun tsaya a ƙarshen hadisi na 359 da aka yau za mu tashi a farkon hadisi na kuma a babi na tara a cikin kitabun ƙasar salati fi safari za mu tashi babu ba subahatin duha wannan babi gamamman babi ne kan sallar walha to kala haddasa ni yahya an malikin an ishaƙa Ibin abdullahi ibn abi ɗalha an anas ibn malikin an na jaddatahu mulaikata da aka rasulallah sallallahu alaihi wasallama da amin fa'akala minhu sun makala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ƙumu fali usalliya lakum ƙala anasun faƙumtu ila hasirin lana kadis wadda min tuni malu bisa fana za tuhu bi ma'in faƙama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasafaftu ana walyatim wara'ahu wal'ajuzu min wara'ina fasalla lana rakataini sun man sarrafa imamu malik ibn anasin ya karɓo wannan hadisun daga malaminsa ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malikin shi kuma ya karɓo daga anas ɗin malik malamin imamu malik a cikin wannan hadisin ishaqa ibn abdullahi ibn abi dalha shi ishaƙan dan abdullahi ne abdullahi anan kuma dan abu dalha shi abdullahi dan uwan anas ne sai dai mahaifi uwa suka hala amma mahaifi daban-daban mahaifin anas daban shi kuma mahaifin abdullahi ɗin daban ai kun san obai wannan abu dalha al'ansari ai ya auri mahaifiyar anas to suna abdullahi yana cikin 'ya'yan da suka haifa bayan ta rabu da mahaifin anas ɗan malik shi ne ishaƙa ibina abdullahi ibina abi dalha al'ansari ke. to an anas shi ya karɓo wannan hadisin daga anas ɗan malik kaga anas ɗan malik ɗan uwan mahaifinsa ne kenan anna jaddatahu mulaikatu anas sai ce kakarsa mulaika to anan wasu malamai suka ce nan da aka ce jaddatahu mulaika kakarwa ake nufi waɗansu suka ce kakar shi ishaƙa ibn abdullahi ibn abi waɗansu kuma suka ce kakar anas ake nufi kun fahimci bambancin waɗansu suka ce kakan nan tana komawa da shi ishaq idan an ce ishaq ibn abdullahi ibn abdullahi ibin ake nufi kakar shi to mahaifiyar anas kenan idan kuma an ce kakar anas to ana nufin mahaifiyar mahaifiyar anas dan malik wannan kuma shi ne zancen da malamai suka farin jayarwa an na hu ana nufin kakar anas kenan wadda ta haifi un sulaiman Kakashi ta wajen uwa kenan ala ce mata mulaika sunanta kenan to ita wannan dattijuwa mulaika da'at rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li da'ami zuwa ga cin abinci ma'ana ta shirya abinci na musamman sai ta gayyato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo ga nan ta shirya masa don ya ci wani fahimta a ibn abdulbar annumari a littafinsa al-istinkar sharhin muwadda ya ce fi hadal hadisi ijabatu da'awati ila ta'ami fi gairil walima wa fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-uswatul hasana yace wannan hadisin ya nuna mana ana iya gayyatar mutum zuwa ga cin abinci ba walimar aure ba ba wata walima ce ta aure ba ko ta suna ko ta wani abu kawai haka nan mutum ya abinci ya ce wani ina gayyata ka cin abinci yau gidana ya halatta saboda mi ga manzon Allah sallallahu alaihi an gayyato shi wafihi annan mara'ata almutajallata wal mara'ata saliha iza da ila ta'amin ujibat kuma a cikin wannan hadisin ba ya ce za mu iya fahimtar cewa idan mace wadda take dattijuwa wadda girma ya kama ta dattijuwa ce kila ma mijinta ya rasu sai yare yanzu gabanta to taga ta gayyace ka abinci tana gayyatar namiji cin abinci babu laifi ya amsa a ci ko kuma almar'atu saliha mace salihar mace mai tsoron Allah da tsantseni ta gayyace ka cin abinci saboda wata maslaha suka ce babu laifi kana iya karba ƙunga yanzu nan kawai abinci wannan mata ta shirya sai ta gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa cin wannan abincin ba walima ake ta wani biki ba ko wani abu kamar haka nan to ya duk wannan ya nuna cewa babu laifi a iya haka to da ta gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya tafi fa kala minhu ya ci wannan abinci da ta shirya masa sun makala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to bayan an gama cin abincin sai manzo Allah ya ce qumu fali usalli lakum to ku tashi in ku sallah ku tashi in maku sallah yace kowa je ya shirya ya alwala a shirya sai in ku sallah to sallah zai musu sallar da zai musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yaje gidajen sahabbai suna sanye man sallah a cikin gidan wani lokaci ma gayyato shi suke dan ya zo kawai masa sallah a cikin gida idan ya musu sallah to wannan gurbin da ya yi sallah suka rike shi a wurin sallar su sai su dinga yin sallah a wurin to sahabbai suka yi haka to shi yasa in manzon Allah kuma wani dalili ya kai shi gidan musu sai kawai ce to ku tashi mu ku sallah sai musu sallah to sai su rike wannan wurin inda manzon Allah ya tsaya ya sallah to duk in za a yi sallah a gidan sai a zo wurin sai a tsaya a yi sallah mun fahimta to shi ke nan sai manzo Allah ya ce to ku tashi ba ku salla qala anasun ada sai ce fa qumtu ila hasirin lana nan da nan sai na tashi na miƙe sai na tafi zuwa ga wata tabarma ita ce hasir tabarma kadis wadda min dole malu bisa. ya ce wannan tabarma ta yi baki min tuli ma lubisa saboda tsawon lokacin da ake amfani da ita da barbar ana hawanta ana sallah ana hawanta ana kaza ana kaza to sai je wurinta ya dauko ta fana bi ma'in ce sai na fa mata ruwa na goge ta eh, fa ruwa ya goge ta nan suka ce lalin najasa ba dan akwai najasa a cikin ta ne bai sanya yi faruwa a kila ta yi kura ne aka goge ta ko kuma waɗansu suka ce ta bushe sosai ya ɗan yafa mata ruwa ne don ta yi taushi yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai ci daɗi idan ya hau samanta faƙama alaihi rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tashi ya hau wannan tabarmar don yi sallah a kanta azzurkani a sharhin muwadda ya ce fafihi jawabu salati alal hasir wannan ya nuna mana halaccin yin sallah saman tabarma ko saman kafet a yanzu ya halatta ku za akwai masu cewa ba za a yi sallah akwai wasu matasa masu zafi sai su ai zamanin manzan Allah ma masallaci ba shimfiɗa da haka kawai yanzu masallaci da a shi kafin ɗin da ke ciki a cire tiles ɗin da ke ciki a cire simintin da ke ciki a kawo yashi kawai a dinga yin sallah a haka kaga wannan rashin fahimtar addini azurkani ya ce nan an kawo tabarwa manzan Allah ya hau ya yi sallatu shi kenan nan an samu halarcin a hau tabarma a yi sallah yanzu kuma a hau kafet a hau tiles din ya halatta to da aka sai mazala Allah ya gusa wannan tabarma wasafaftu ana wal yatimu Ya ce to da ni inji shi mai ba mu labari Anas kenan wal da wani yaro al anan waɗansu malamai suka ce shi ne shine ratu. ibn abi dumaira maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawan manzan Allah ne kamar da manzan Allah tare da shi ya gida to sai da anas da shi wannan dumaira din sai suka tsaya a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ce wasu faktu ana wal yatimu wara'u wal ajizu wal ajizu min wara'ida ita kuma wannan dattijuwa yana nufin mulaika almazkura wadda aka faɗa farkon farkon hadisi kakar anas ko ita kuma sai ta tsaya a bayan fasalla lana sun man sarrafa sai zan Allah sallallahu alaihi wasallama yi mana ka a biyu man sarrafa sai manzan Allah ya tafi bayan ya sallame sai ya kama hanya ya tafiyarsa mun gane to kun ga wannan hadisin kuma yana nuna mana idan za a yi sallar jam'i liman da mutum biyu maza ina za su tsaya bayan shi za su tsaya ba jera za su yi da shi ba idan akwai mace ita kuma za ta tsaya bayan su ko da macen nan maharrama su ce ba za su jira da ita ba ko da macen nan maharrama ce ba za su jira da ita ba ita za ta tsaya a bayansu domin nan mulaika sai ta tsaya ita kuma a bayansu wannan raka'a biyu da da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi masu imamu malik a fahimtarsa abin ya faru daidai sallar walha kuma yana ganin ma kamar sallar walha ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi shi ya sanya sai ya kawo wannan ababin sallar walha mun fahimta to amma idan mun kalli zahirin hadisin ba wani abu da yi na lokacin da ake sallar ba wani abu wanda yana cewa ga lokacin da ake sallar to Allahu a'ala wa ala Allah shi ne fi sanin abin da yake da قال wa عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن utuba an abihi annahu أنه قال دخلت على عمر ابن الخطاب bilhajira fawajattuhu yusabbihu faqumtu wara'ahu ni, hatta ja'alani hidha'ahu an yaminihi falamma a yarfa ta ta'akhartu fasafafna wara'ahu imam malik ya karɓo daga ibn shihab shi kuma ya karbo daga ubaidillahi ibn abdullahi ibn utuba an abihi shi kuma ya karbo daga mahaifinsa mahaifinsa shine abdullahi ibn utuba ibn mas'udin shine mahaifinsa annahu qala mahaifinsa yace dakhalta ala umar ibn khattabi na shiga wajen sai na umar ɗan haɗabi bilhajira daidai lokacin da rana ta fara yin zafi shi ne alhajira ai waƙatul har lokacin da rana ta fara zafi fawajattuhu yusabbihu sai na iske shi yana sallan nafila sai na iske shi yana sallan nafila ya ce faƙumtu Ra'ahu sai na tsaya bayansa da ya shi sai ya kabbara sallah sai ya tsaya bayansa faƙarraba ni hatta a ku an yaminihi ya ce sai umar ya kamo ni ya matso da ni har sai da ya jera ni da shi ya dawo da ni setinsa an yaminihi amma daga damansa shi yana hagu na ni ina damansa kaga ya kawo shi inda dama ya kamata ya tsaya ko domin idan mutum biyu za su yi sallah liman yana tsayawa hagun mamu ne mamu yana tsayawa damar liman to suna cikin sallan nan falon ma za a yarfa sai ga wani sahabi da ake ce sai ga wani daga cikin an ce bawa ne na sayin umar yana cikin masu gadin sayin umar ana ce mashi yarfa sunansa kenan shi ne ce falamma za a yarfa lokacin da yarfa ya shigo ta a akhartu sai na dawo baya fasafafna abu sai muka yi sahu mu biyu a bayan na umar sai muka yi sahu mu biyu a bayan na umar dan khaddaf mun fahimci wannan to shi ma a nan imamu malik yana da fahimtar wannan sallar da sayi na umar yake yi salatun duha shi ya sanya ya kawo shi a cikin wannan babi na sallar walha yana kallon sallar walha ce eh. ko kuma kamar yadda albaji ya ce ra'a malik hukumul hajira hukumu salatin duha wal hajiratu waqtul har yace shi imam malik shi albaji yace a wajen imam malik ko sallar da aka yi bayan rana ta dago sosai ma har ta fara zafi shi yana kallon sallar walhaji ba sai sallar da aka yi daidai lokacin walhadin ba mun fahimta ƙala maliku wa ibn habib a wani wuri imam malik da ibn habib yana cewa la ba sa an tafa'ala fil khassa wan nafar qalil nahawar rajulaini was salasa min gairi an yakuna kafiran mashhuran bil layli wan nahar fi gairi nafilati ramadan ma malik ce wannan ya nuna mana babu laifi ana iya sallar walha a yi ta sallar cikin jami'i ko wata sallah daga cikin sallolin nafila ya ce amma kada mutanen su zama da yawa mutum biyu zuwa uku haka kar kuma a masallaci ko wurin da mutane za su gani a zuwa a tare a kamayinta ya ce in ban da cikin ramadana a cikin ramadana ana yin sallar tarawi a masallaci kowa ma ya zo Aka shi imama da ya ibn albar al-numari ya ce anna umar fihi anna umar kana yusalli duha wa kana ibnuhu yankiruha wa yaqulu lil khas lil duha salatu wa kaza kana la yaqnutu wa la ya'rifu al qunut ibn abbar ya ce sannan a wannan mun ga yin na umar allah ya kara masa yarda yana yin sallar walha amma sa kuma abdullahi dan umar shi kuma yana ganin ba a sallar walha yana inkarinta don haka a cikin sahabbai akwai wanda sun tafi akan sallar walha akwai wanda kuma suna ganin duk sallolin da aka roto cewa manzan Allah ya yi na sallar walha suna ganin wani dalili ya sanya ya sallar amma ba wai don ita sallar walha din ba to amma kamar yadda waɗansu suka haɗa maganganun guda biyu shi ne manzan Allah yana sallar walha amma ba kowane lokaci yake yinta ba baya da wa na yanta mun fahimci wannan wani lokaci yakan dan tsallake ta da haka waɗansu malamai suna gani ita sunnar walhama shine a dan yi ana tsallake ta ba a yin ta ba kullum kowace rada. waɗansu malamai kuma suna ganin babu laifi a yayin ta kullum din mutum ma ta zama jiki ya saba da ita din babu laifi to malam ya ce wannan babu ya ƙare sai babi na gaba ya ce babu a tashdid fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli za an fito daga sallar walha ba malin ce wannan babi zai karantar da mu sanantawar da shari'a ta yi fi an yamurra ahadun bayna yadayil musalli akan wani ya gitta ta gaban mai sallah to shari'ar musulunci ta zo da doka mai tsanani akan haka to gittawa a nan ta gaban mai sallah yana ɗaukar siffa guda biyu akwai mai sallah wanda ya sanya sutura to wannan babu laifi in ka bi ta bayan suturar shi mun fahimta eh, mai sallah ya sanya sutura misali a cenin mai sallah ne ga sutura nan sai wani ya zo bi ta bayan sutura ɗin wannan ba wani laifi a kansa bai yi laifi ba mai sallah bai yi laifi ba to amma wanda ake cewa an tsananta mawa shi ne mutum yana sallah ya sa sutura sai kai kuma ka zo ka bi ta cikin sutura kun fahimta ba ta baya ba ta ciki ya bi wannan an zo da hukunci mai tsanani ko ko mai sallah ya zo yana sallah ba sutura kawai ka zo ka gitta shi ma yana ciki shi ma yana shiga cikin laifi wannan mai sallar da bai sanya sutura ba ka zo ka gitta mai sallah laifi ne mai sallar da ya sanya sutura ka bata cikin sutura laifi ne amma idan mai sallah ya sa sutura a bayan shi kai kuma ka zo ka gitta ta bayan suturan nan to wannan ba laifi ba ne ba mai sallah bai yi laifi ba sannan mai wucewa shi ma bai yi laifi ba ta shi ne malin ya ce babu tashdidi fi an murra ahadun bane da yin musulmi ƙala haddasa ni yahya an malikin an zaid ibina aslam ana abdurrahman ibn abi sa'id al-kudri ana bihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala idza kana ahadukum yusalli fala da ahadan yamurru bayna yadayhi wal yadra'ahu fain fa in aba falyuqatilhu fa ma huwa shaytanu imam malik ibn anas ya karɓi wannan hadisin daga zaid ibn aslam al-adaw an abdurrahman ibn abi sa'id al-kudri shi kuma ya karɓo daga abdurrahman dan gidan abu sa'id al-kudri sahabi an abihi ya karɓo daga mahaifinsa mahaifinsa shine abu sa'id al-kudri annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kana ahadukum yusalli idan ɗayanku yana sallah idan ɗayanku yana sallah a ruwayar bukhari da muslim daga ruwayar abu salih an abu sa'id daga abu sa'id akwai ƙarin ila shay'in yasturuhu idan ɗayanku yana sallah ya sa wani abu a gabansa ya masa sutura mun fahimta kenan wanda yake sallah ya sa sutura to manzo Allah ya ce fala da ahadan murra baina dai kar ya bar wani ya zo ya gitta ta cikin sutura ba ta baya ba ta baya ya wuce amfanin sutura dama dan ya wuce ko ba haka ba amma ka sa sutura manzo Allah ce kar ya bari wani ya zo ya gitta mai ta cikin sutura din kar ya bari wal yadra'ahu mastada'a idan ya ce sai ya wuce to manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya kange shi ko ya tunkuɗe shi ya hana shi wucewa sai ya ce mastada'a gwargwadon ikonsa to me ake nufi da gwargwadon iko al ƙurɗabi kamar yadda zurqani ya kawo ya ce ai bil isharat da ishara da ishara shi ya zo zai wuce sai kai mai haka kaga ishara ce haka imamul al ya ce fal yadrahu masala'a shine bil ishara kai masa ishara ko kuma wala man ko kuma ka hana shi wucewa amma hanawa mai sauƙi shi ne yaro zai wuce kai sauri kai masa haka don tunkuɗe shi haka kaga shi kuma ai zai gane sallah kake ko zai gane zai bita cikin sutura ne sai ya koma baya sai ya bita bayan sutura to sai ya ce fa in aba idan ya kiya ya nuna shi dole sai ya wuce to yanzu ya za a yi falyu manzan Allah ya ce ya yaƙe shi ya yaƙe shi to nan mai ake nufi da yaƙe shi nan ma imamul ƙurɗabi kamar da zurƙani ya kawo ya ce ai yazidu fi daf'ihi afani ashaddu min al-awwal shine ya ɗan ƙara ƙarfi wajen kuɗe shi ɗin sama da ƙarfin da ya sanya a wa farko da ya masa shi ne falukatil hudun kun fahimta ya zo wucewa kaɗan yi mai haka sai ya sake dawa da zai wuce sai kaɗan ƙara tura shi da ƙarfin da ya fi naɗa su in ya koma shi kenan idan ya ce dai sai ya wuce to sai ka ƙyale shi da ba za ka biya mashi ba wannan cewa falukatil hudun na yadda imamul ƙulɗabi ya fassara shi a amirul sana'ani a subul salam sharhin bulugul mara ya kawo cewa shi kansa abu sa'id al-kudiri wanda ya ruwato hadisun haka yake fassara hadisun a aikace domin an gan shi yana sallah sai wani ya zo zai gita mashi sai ya dan tunkuɗe shi haka mutumin nan sai ya sake dawa sai ya ƙara tunkuɗe shi da ƙarfi da haka ba ana nufin ya kama shi da kokowa ko ya sa takobi ya yaƙai ko ya sa ba shi har ma malamai fuka suka ce idan da wani zai fahimci hadisin a haka ya zara takobi ya sari wani ya zuce mai sallah ya ce ai manzan Allah ya ce fal yuqatilu to inda zai kashe wannan siya ya biya diya inda da zai sanya ya kashe shi to siya ya biya diya abinda ya sa ba za a kashe shi ba don tawili ne inda ba tawili bane ba za a ce ya yi kisan kai da sai a mai kisasi to za a sanya shi ya biya diya mun fahimta don haka suka ce wa ajma'u ala annahu la yalzumuhu an da hu bisara duk malamai sun hada kan cewa ba zai yake shi da makami ba ba shi yake nufi ba ba maganar da sanya yaƙi ya sanya makami ya yaƙe shi kun fahimta to kaga wannan haka za ka ɗanto kuɗe shi kawai da haka kenan idan mutum yana sallah wani ya zo gita mashi to ya ɗan kuɗe shi in ya sake dawa ya ɗan ƙara kuɗe shi da ƙarfi in ya ƙiya shi kenan ya bar shi ya wuce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce fa inna ma kuwa shaiɗanun wannan mutumin shaiɗan ne wanda ya zo wucewa da ƙarfi ko wanda ya zo gitta gaban mai sallah wannan mutunan shaidani ne me yake nufi da shaidani ne ai fi'ilihi fi'ilu shaidan abinda ake nufi aikinsa to aiki ne irin na shaidan aikinsa irin aiki ne irin na shaidan domin yana kokari ya sa ba mai sallah wasi ko ya ruda shi a cikin sallar mun fahimta waɗansu kuma suka ce a'a shaidan ɗin ake nufi domin shaidanin ai akwai na mutane akwai na akwai na aljannu kamar yadda Allah ce shayatinul insi wal jinni to shi wannan min shayatinul insi yana daga cikin shaidanin mutane haka waɗansu suka ce ibn battal yana cewa fihi itlaqu lafzi shaiɗan ala man yaftuni fiddin wannan ya nuna cewa duk wanda zai zai fitini mutane a addini babu laifi ana iya ce mai shaidan dan shaidanin ne su da haka bai dace mutum ya zo gitta gaban mai sallah ba sannan shi mai sallah ga abin da zai in wani ya zo gita mai sallah shi kala wa ni an malikin an abin nadri maula umar ibn Ubaidullahi. an busrin Ibin sa'id anna zaid Ibin khalid al-juhani arsalahu ila abi juhaimi yas'aluhu ma da sami'a min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fil marri bayna yaday al-musalli faqala abu juhaimin qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law ya'lamu al-marru baina yadai almusalli ma za alaihi lakana an yakifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi qala abu nadri la adri aqala arba'ina yawman aw shahran aw sana imam malik ya karbo wannan hadisin daga abu nadri abu nadri shine maula umar ibn ubaidillahi maula ne ga umar ibn ubaidillah an busrin shi kuma ya karɓo daga busri ibn sa'id busri ibn sa'id anna zaid ibn khalid al-juhani cewa zaid ibn khalid al-juhani al-ansari as-sahabi sahabi ne zaid ibn khalid al-juhani sahabi ne arsalahu ila abi juhaimin ya aike shi ko ya tura shi zuwa ga wani mutum da ake ce ma abu juhaimin abu juhaimin ƙila ismuhu abdullahi wa ƙadin yunusabu ila jaddi wa ƙila huwa abdullahi ibn juhaimin ibn al-haris ibn wakila huwa akhiru wakila huwa akhar ghayruhu sahabiyyun ma'rufun wa huwa ibn ukti abi ubay ibn ka'ab baki ila khilafati muawiya to shi wannan abi juhaibin din sahabi ne shi ba shi zaid ibn khalid al-juhani ya aika busri ibn sa'id zuwa abu Hamin, wanda wasu malamai suka ce sunan shi abdullahi sahabi ne daga cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya rayu har zuwa khalifancin Said da mu'awiya an ce a ubayi ibn kaf to 'yar uwarsa ita ta haife shi ɗan 'yar uwar ubayi ibn kaf to ya aika shi mi zai juyo masa ko mi zai juyo mi zai ce ya ce ya juyo mashi ya tsalhu ya tambayo shi ma za sami'a min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mi ya ji daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa filmar da baina ya dayil musalli ga mutunan da yake gittawa ta gaban mai sallah mi ya ji manzan Allah ya taɓa faɗa faƙala abu juhaibin sai abu juhamin ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda na ji manzan allah ya faɗa game da mai gita ta gaban mai sallah to ka ce mashi na ji manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lauya alamun mabu bai na yadayil musalli da a ce wanda zai zo ya gita ya san ma za a abinda ke ta a wata ruwa minal ismi na zunubi, da ya san zunubin da za a rubuta mashi ruwayar bukhari ita ta zo da minal ismi da ya san ma za a abin abinda ke kansa na zunubi lakana an ya kifa arba'ina to ya tsaya tsawon arba'in yana jiran mai sallan nan ya gama salla ya wuce khairan lahu shi fi alkhairi gare shi min an ya murra bai na ya dai da ya wuce ta gaban wannan mai sallada da kala abun nadiri abun nadiri na aikin kenan ko a abun nadiri malamin imam malik wanda imam malik ya roto hadisin daga wurinsa ya ce to la adari ban sani ba kala arba'ina yawon kwana arba'in ne ya ce A au shaharar ko wata arba'in aka ce au sanatan ko shekara arba'in aka ce su bai sani ba manda Allah dai ya ce da ya san abin da za a bashi na zunubi da ya haƙuri ya tsaya har tsawon arba'in da shi ya alkhairi da ya wuce ta gaban mai sallan nan to arba'in din kwana ake biki ko shekara ko wata shi wanda ya ruwaito hadisan ya ce bai san a ciki wanda manzan Allah ya faɗa ba to kaga yanzu mu dauka bai karancin 40 minti 40 gu to ko da minti 40 ne ya shi wace irin sallah yake zai wuce 40 minti 40 bai gaba ba to idan da zai ta sallah har tsawon an dai ba wata hanya wanda za ka muka wuce sai ta nan to kai haƙuri ya gama ko kwana arba'in zai yana sallah to ka tsaya ya fi alkhairi da ka gitta inda ka san direbin da za a baka su kaga ashe ba karama a bane ba gitta ta gaban mai sallah to amma mun ce gitta ta gaban mai sallah mai sallah kala uku ne akwai wanda ya sa su tirago ka bi ta baya ko ka bi ta ciki wannan kuma bai sa su ba kaga wannan wanda wannan hadisi ke magana shi bai sa sutura ba domin idan da ya sa sutura ai sai ka bi ta bayan shi to bai sa suturar ba kaga kenan in ka jitta to kayi laifi wannan ya sanya wasu malamai suka ce in an gitta din laifin ba na mai gittawa ba ne ba kadai shi ma mai sallar yana da laifi saboda shi ma mai sallar ai an umarce shi da sa sutura to me yasa bai sa ba malam albani a cikin littafinsa sifatis salatin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tafi akan cewa sa sutura wajibi ne a sallah ko da kai ɗaya ne a daki za ka yi sallah za ka sa sutura ya ce domin ba ɗan adam ne kaɗai ke gitta sallah ba shaidan ma yana gitta sallah sai ya kawo wani hadisi manzan allah yana sallah sai sahabai suka kawai ya kai tsafka. kamar ya shaƙo wani abu amma su basu su da komi ba sai da ya gama sallah sai manzan Allah ya ce wani shaidani ne ya zo zai kinta ta gaban sallah sai na shaƙo shi manzan Allah ya ce da na shaƙi shi ya shaƙo sosai har sai da harshen shi ya zalalo ya ce har sai da harshen shi ya sauka akan hannuna na ji sanyin harshensa akan hannuna manzala ce da su ne in ɗaure muku shi nan kowa ya zo ya gani sai na tuna da ɗan uwana annabi suleiman ya yi addu'a ya ce rabbi hamli mulkan layan bagi da ahadin min cikin. allah ka ba wani irin mulki wanda wannan mulkin ba a ba wani irinsa a bayana ba mai mulkin shi ne allah ya ba annabi suleiman mulki akan mutane da aljannu to zai idan manzan allah ya hukunta wannan aljannin ya shiga gona annabi suleiman ta mulki to sai tana da wacce adda sai ya sakai to kaga ashe shedanu suna to kai shedan ya zo wucewa ya za a gan shi kaga ake ba annabi ne, ba za a gan shi ba balle ya kamo shi to shi yasa sai ce ka sanya sutura yadda koda ya zo ya wuce kai kayi abin da aka ce kai na sanya sutura din da aka koda da a cikin ɗaki ne za ka yi sallah to kai sutura da bango don ana yin sutura da bango ana yin sutura sai ka matsa kusa da bango sai don ana son ka matsa kusa da sutura din ba kai kana nan ba sutura kuma na can da haka ba kai ga bango nan ba kai kuma kana can baya za a iya wucewa amma an ka matsa kusa da ita to yanzu ta zama sutura kenan gare ka idan ka sanya sutura manzan Allah ce komi ya zo wucewa inda ya kamin shi ka ya wuce manzan Allah yana sallah sai ga akuya ta taho wata akuya ta taho kamar an turo ta a guje da manzan Allah ya ga alamun wucewa za ta yi sai manzan Allah ya sauri ya je jikin bango marocin hadisa ya ce har sai jikinsa ya taɓa bango kaga akwai ta yana za ta biyan sai ta bi ta baya sai da ta wuce sai ya dawo da aka sutura tana da muhimmanci idan kuma ka sanya karka bari ko mai wuce kai kuma mai wucewa in ka ga wani yana sallah ya sa sutura karka yadda ka wuce mai ta cikin sutura shiga ta baya idan bai sa sutura ba to ya haƙuri samu wuri ka zauna kai shirin kwana arba'in ko na zai kwana arba'in yana sallah <laughs> sai ka wuce ya gaba in kawo ba ka iya jira to ka sake hanya ko kuma akwai ta inda za ka bita ba ka bita ba Allah samu dace sannan shi mai sallah ya guji yin sallah hanyar mutane kunga waɗansu na yin kuskure sai ga mutum kawai ya zo filin Allah ya kabbara sallah bai dace ba da aka bace ya samu suna ya gaban shi Allah ya samu dace qala wa haddathani an malikin an zaid ibn aslam an afa ibn yasarin anna ka'bul ahbar qala law ya'lamu al-marru bayna yaday al-musalli ma ba alayhi lakana an yukhsafa bihi khayran lahu min an yamurra bayna yadayhi imam malik ya karbo wannan hadisin daga zaidu ibn aslam shi kuma ya karbo daga afa'u ibn yasar adawu ya ce an na ka'abal ahbar kala ka'abal ahbar ya ce lau ya alamun marru na yadda musalli da mai gita ta gaban mai sallah ya san ma za a laiki abinda ke kansa na zunubi in ya gita to lakana an safa bihi to ƙasa ta buɗa a ta rufe shi ma'ana ƙasa ta kisfe da shi ƙasa to shi alkhairi da ya gitta ta gaban mai sallah me ya sanya ce shi alkhairi domin kisfewa ashadu min azabin ifbi aiki ta tafi sauki da azabin lahira ko shi ya sanya aka ce khairi wannan wannan maganar ana jingina ta ga shi ka'abul ahbar wanda kun sani shi malami ne daga cikin malaman yahudawa wanda ya musulunta to shi yasa waɗansu malamai ba suke ganin wannan kamar daga irin abin da yake da shi ne na iliminsu na yahudawa kafin ya musulunta cewa za ka ƙasa ta buɗe a wuce da mutum shefa alkhairi da ya gitta ta gaban mai sallah sannan hadisin maƙufu ne kuma tafarar da bihi malik ma malik ya kaɗe ta da ruwa toshi ba a samu wata hanya ba da ƙarshen malaman hadisi wanda aka samu wannan hadisi kala wa haddasa ne an malikin annahu balagahu Anna abdullahi ibn umar kana yakrahu karahu an ya murra bayna yadai bayna aidin nisa wa hunna yusallina imamu malik ya ce labari ya zo masa annahu balagahu labari ya zo masa anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar babban malamin na a cikin sahabbai kuma marwacin hadisi da yawa kana ya kasance ya yana kyama ko yana karhanta an ya murra bai aidin nisa a gitta ta gaban mata wa kunna yusallina alhalin suna sallah yana kyamar haka to me yasan ya bai ce maza ba shi a su ya halatta yana son a wuce ta gaban mai sallah namiji kenan me yasan ya ce aidin nisa na ba ne ya fahimci wani abu me yasa abdullahi dan umar yake kin a gitta gaban mata in suna sallah amma bai ce maza ba na'am alaikum salam wani halisi me ya nuna na maza ne shi wannan ai manzo Allah da ya magana da maza da mata ake su wannan hadisin na sama bai nuna maza kadai har da mata ciki yana nuna a'a sai na ce dama hadisin baya a duk malamin da ya fahimce shi ya fahimci har da mata ko kai ka fahimci ba mata ciki yauwa ai ba wani wanda ya fahimci cewa hadisan da muka wuce cewa banda bace kowane malami ya fahimci hadda mata dama ciki to amma me yasa ya shi anan abdullahi dan umar khassan nisa min duna rijal me yasa ya keɓance ya ce mata banda maza eh suna da rauni amma akwai hukuncin da muke so mu cire na fito wanda zai fito mana da wani hukunci wajen gita ta gaba mai sallah ba da kawar ba ka yin yau <laughs> eh? na? a rawanka da su kai da kai da za ka wuce kawai su mata kunga idan sun zo masallaci ina suke tsayawa baya to kai wanda za ka wuce ta yana kai kuma za ka wuce ta gaba kaga kenan akwai mi akwai tazara to ko a haka ka hango mai sallah yana can ba za ka wuce ta nan ba kun fahimta shi yasa Allah da Umar yake cewa ko mata ko ga suna sallah suna can baya kai kana nan ta gaba za ka wuce karka gida mun sallah a shi kenan ba wai sai ka matse mai sallar ba mutum ne yana cin sahun karshe kai kuma za ka bi ta nan kana sallah ba za ka ce to ai ina yi nisa ba bari wuce a in ka wuce ta gaban wa ka wuce ta gaban mai sallah ka wuce kun gane to shi yasa Abdullahi dan Umar yake cewa yake yake ma Malik yace labari ya zo masa cewa Abdullahi dan Umar yana kyama ko yana karhanta a wuce gaban mace mai sallah mace wannan tazara ita za a kalla wadda ke tsakanin namiji da macen da ke sallah a masallaci to ko da akwai tazara to ba a san a wuce ta gaban mai sallah mun fahimta to sai ya sai dai ka fita ba to sai ya zama tutu kenan yanzu shari'a ba ta haddade wani nisa ba wanda yin an samu wannan nisan tsakaninka da mai sallah kana iya wucewa kun gane abin da nake nufi shari'a ta kayyade wani nisa wanda in an samu wannan nisan tsakaninka da mai sallah ya halatta ka wuce ta gaban shi ko ba ta kayyade ba na? kawai ba a ƙayyade ba ko kenan yanzu idan da za ka hango wani na sallah can nesa kai kuma kana nan ka fahimci yake ba za ka wuce ba eh. All kai za a tambaya gaskiya ne ko ba gaskiya ne to kawo labari ko kace ce baka sani ko gaskiya ne ko ba kai za a tambaya eh, akwai akwal ba wani nasi wanda ya zo wanda ya ce ga wani nisa aka idan an ɗauki zahirin hadisai inda ya gaban mai tsalla ne gaban mai tsalla ne kawai komin nisan inda ya ka gane tsalla yake to amma wasu malamai sun yi ijtihadi din kamar yadda ka ce akwai wanda suka ce tsawon hannu saboda hayan za ka tunkuɗe shi da mi za ka tunkuɗe shi da hannu to ba cewa kai kai tabin bin shi ba yana tafiya kana bin shi a in kai haka ya wuce ta bayan hannunka to suka ce suna ganin ya wuce ba wani abu waɗansu kuma suka yi maganar gani din to akwai ma waɗanda suka ce 'yan zahiriya kenan suka ce ai tunda annabi ya ce falyu falyuqatilu to yanzu kibiya za a samu a harba to inda ta tsaya <laughs> to inda ta tsaya kibiya to ya bi ta baya inda ta tsaya sau da cewa kai a yaƙai da kawance a yaƙai hadda kibiya ya halatta a yaƙai to shi sa ba wani abu wanda aka haddade mutum da in ya kawo mutum yana sallah bai sa sutura ba to ihtiyari shine kai hakuri ya gaba in ba wata hanya wadda za ka fi ka wuce ya hakuri ka zauna ya gama ba zai wuce minti goma ba idan sauri kake yi to je ka samu wani abu ka sanya a gaban shi ka yi mai siradin tun da shi bai yi ba sai ka wuce ta ba kamar da za a ga waɗansu masallaci suna siradin sa'a a ciki to allah samu dace ya kamata shi wanda zai salla tun da ka yin tsakiya suke misali to idan ka koma can za ka takura waɗansu duk da dai gina za a iya samun wata hanya wadda za a ba a wuce to amma da mutum zai je kamar can bakin koha saitin koha daga can sai ya kabbara kuma a rashin sa a samu wani shi wa nan <laughs> kaganin sai ka <laughs> to kaga bai kamata ba in mutum zai sallah kamar anan sai kokari ya taho gaba ta yadda bai da bai da bai da bai da matsala da wani wanda zai wuce amma duk wannan hukunce ya eh, Sheikh Abdulaziz bin Baz da wadansu malamai suna istisna'in masallacin harin nan nan diyar da za ka yi sai gajin salloli ya za wani ba sai ka tukkuɗe shi da sanda za ka wuce ba ka wuce ta gaba shi ba tukkuɗe shi za ka yi sannan ka sami da za ka muka wuce tushe ya masallacin harami malamai suka yi suka togace suka togace su cewa nan ba za a kama ka da laifi in ka wuce ta gaban mai sallah in kuma ka ce ka zauna sai kowa ya gama to ka hita to a yaushe wani zai shi za a gaba sallah ba sallah sun yara ne kwana ake ara sallah <laughs> to ba lokacin da za a gaba sallah to ka gaba za ka yi ba da to shi yasa nan sai dai ka yi bakin kokarin ka kawai inda za ka ɗanye kaucewa ka ɗan rahabe ka wuce inda ba ka iyawa kawai shi kenan ya za ka sai kawai ka wuce haka shi ne sallar in yace zai dinga tunkuɗe-tunkuɗe to ba zai salla ba shi ba bai da yace duk wanda ya zo zai kare shi to ba ran da zai salla kawai zai dinga haka ne kawai Allah sauri to shi haka yake masallaci ne kullum mutane musamman kace za ka yi sallah kusa da kusa da bangon ka'aba ko kusa da hajjar al'aswad nan take kama za a yi a wata rana mun yi sallah ba? to sai muka yi sa'a muna cikin dawafi mun zo tebe setin hajjar al'aswad sai aka bar sallah to dama yawanci da an kabbar sallah tsayawa ake da dawafi to sai muka tsaya sai muka yi sallah ga mu gashi har cikin zuciyata ina cewa to yau kila dai yin taba wannan wurin to wai a shi yawan su mutane akwai masu tagitin wurin da ba to aika mu ana cewa assalam ina ji malimin bai gama sallama ba yadda ka san ana jiho mutane ta bayan mu kawai sai dai na ji mutane suna abin ka da ce subhanallah don ce wanda muke cuta shi ba wurin da kawai tashi suke wa kawai tsalle ake ana zuwa ana kama shi na ce to sai muka yi sauri muka fita daga wurin to kaga nan ai sai a tattaka mutu. to shi yasa ya sanya wanda zai zaka yi ana cewa jahilai ne suke wannan abu mai ilimi bai kamata yi wannan ba akwai wata yarinya na bata bita ne taimata na ce kin ga ba ruwanki da wannan dutsen na ce yana da kyau a taba shi to amma yanzu bai tabuwa saboda mutane sun abin ka Allah ya rena sai da ta tabo shi ta ce tattaji kuma ta yi bidiyo a bidiyon ta nuna mun na ce to kin da yi laifi laifin ki biyu na wurin kin tabo shi kuma ki yi bidiyo <laughs> to abu da ya ce babu rukusati fil mururi bayna yaday al musalli qala wa hadathani an malik an nafi anna abdullah ibn umar kana la yamurru bayna yaday ahadin wa la yad'u ahadan yamurru bayna yadayhi malik yace labari ya samo daga nafi nafi yace abdullah dan umar kana la yamurru bayna yaday ahadin bai wuce gaban wani mutum in yana sallah kowai bai yadda ya wuce sannan wala ya da'u ahadan ya murro bai da ya dai shi kuma bai barin wani ya wuce ta gaban shi kaga shi kenan shi bai wucewa shi kuma bai bari wani ya wuce ta gaban shi haka abu dan umar yake sai ya ce babu buksa fil mururi bayna ya musulmi to amma akwai wurin da shari'a ta yi rabuwa ne shari'a ta yi rangwame ta yi rusa ana iya mushewa ta gaban mai sallatu su ne zai kawo bana ƙara haddasin yahaya an malikin an ibin shahabin an ubaidillahi ibin abdullahi ibin utuba ibin mas'udin an abdullahi ibin abbasin annahu kala aqbaltu rakiban ala ne. wa ana mai izin qanna hastul itilama wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli lin bi mina famarartu bayna yaday ba'du saffi fanazaltu fa arsaltu al'atana tarta'u wa dakhaltu fil saffi falam yunkir dhalika alayya ahad imam malik ya karbo daga yahya ibn ah, ibn ya karbo daga ibn shahabi ibn shahabin kuma ya karbo daga ubaidillahi ibn abdullahi ibn utba ibn mas'udin an abdullahi ibn abbasin shi kuma ya karbo daga malaminsa abdullahi dan abbas abdullahi ibn utba ibn mas'udin ahadul fuqaha usaba yana ɗaya daga cikin malaman nan bakwai wanda ake ce fuqaha usaba yana cikin su ya karbo daga malaminsa abdullahi dan abbas annahu qala abdullahi dan abbas ya ce aqbaltu rakiban na taho haye ala atanin bisa wata jaka wa ana yawma izin qanna hasul itlama abdullahi dan abbas ya ce a lokacin nan shekaru na sun kusa kai shekarun balaga ma'ana bai ma ida balaga ba a lokacin amma ya kusa ya balaga yana yaro ya hawo jaka ya taho wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli lin-nasi bi mina manzo Allah shi kuma yana wa mutane sallah a mina yana limanci fa marartu bayna yaday ba'd as lana ba sai ce da yazo sai ya wuce ta gaban wani sashe na sahun nan misali kila ce manzo Allah yayi sahu uku ko biyu to sai wuce ta gaban sahu na biyu din kun fahimta suna sallah ta gaban sahu na biyu ya wuce shi ne famarartu bai ya dai ba a bisafi fanazaltu ya ce da ya wuce sai ya sauko daga kan dabban nan fa'ar saltul a ta na tartau ya ce sai na saki wannan jaka ta tafi tana kiwo wadda haltu fisafi ni kuma na zo na shiga sahu na shiga sallah kenan sai ya ce falammin zalika alayya ahadu ba wanda ya min inkari manzo Allah bai masa inkari ba duk sahabban da ke wurin ba wanda ya masa inkari me kenan muka fahimta a nan me ya halatta idan eh, ma har ka ce sau alima ake kun gane abin da yake nufi idan liman yana sallah da mutane to kana iya gittawa ta gaban sahu ba ta gaban liman ba kamar nan liman yana nan ku ga sahu na ɗaya ga sahu to kana iya gittawa ta gaban wannan masu sallar ko ma wannan na farkon kana iya gittawa ta gabansu me aka yi ruhusa a yi mun fahimta ba a gittawa ta gaban mai sallah amma irin wannan yanayin an yi rangwame shari'a ta yi rangwame ta yi rukusa babu laifi ka iya wuciya amma ba za ka wuce ta gaban liman ba amma gaban sahu wannan babu laifi ka na ya wuciya mun fahimci wannan to Allah ya samu dace su an yi rangwame waɗansu suna da tsananin cewa ba a wucewa to amma wannan kuskure ne gaskiya da kuma karancin ilimi za mu ce قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد ya أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف والصلاة قائمة ما مالك yace labari ya zo masa cewa sa'ad ibn abi waqas kun ga babban sahabi ne ko yana cikin manyan sahabbai yana cikin al-ashratul na bil janna sa'ad ibn abi waqas kuma su ne farkon musulunci su ne farkon musulunci a wani lafazi a wata ruwaya ana cewa shine da shiddan musulunta kuma musuluntar da yayi yi musulunta ce har sai da aya ta sauka kan musuluntar shi domin ya musulunta mahaifiyarsa ta ce to ya daina ya ce ba zai daina ba ne musulunci ne ta yi haƙuri sai ta ce to za ta daina cin abinci har sai yabon musulunci irin ya abinda ake yanzu a ce wani ɗan fursuna na yajin aikin cin abinci kuma suna yi ku da biya masa wata bukata to a laraba ma suna yin wannan tun jahiliya musamman kuwa in tana son ta tilasta ma abinda take so sai ta barazanar ba za ta ci abinci ba. to idan yaro ya ga mahaifin ta yi yaushi sai ya tausaya mata sai abin don ta cigaba da cin abinci to mahaifiyar sa'ad ta ce to za ta daina cin abinci har sai ya bar musulunci to shi kuma ya ƙi barin musulunci ita kuma ta ƙi cin abinci sai da ta galabaita sai ta sa'a kira shi ya zo da ce kaga dai halin da nake ci ba za ka ban musu addinin nan ba na yin su abinci ya ce a a yi haƙuri musulunci nan a yi haɗu ya ce mata idan da kira da rai ɗari ya ce wallahi sai ta mutuwa ran ɗaya ya mutu na biyu ya mutu na uku ya mutu har na tara ya mutu sauranawa ya ce to in na tara nan zai mutu ki kirawo ni wallahi ba zan daina ba sai ɗayan ne shi ma ya mutu kaga ba ja da baya nan. sai ta ce a kawo mata abinci ta ga da gaske yi sai ta ce a kawo mata abinci waka da rabbuka allah ta abudu illa iya wa bidwali ne da insana eh, ita ce wayan za a daka ala an tushirka bi ma laysa laka bihi ilmun wala tud'ihu ma wa sahibu ma fi duniya ma'arufa kan shi ne kan wannan kabiya ta sauka aya to kaga da ibn abi waqas babba ne a cikin sahabbai babba ne sosai kuma abin da zai ƙara nuna maka girman sa lokacin umar da aka soki umar da Sun kusan shi umar da aka so kai wasiya eh, kwamiti ya kafa kwamiti ya kafa na mutum bakwai ya ce to mutane bakwai nan kowannensu zai iya zama khalifa kowannensu ya cancanta ya zama khalifa ya ce da haka ya ba su amana su je cikinsu su fiddo mutum ɗaya ya zama shugaba ya ce amma shi ɗana abdullahi ɗan umar shi ba takara zai yi ba shi zaɓe zai yi kawai to sa'ad yana ci waɗannan mutane shiddan kowannensu zai iya zama khalifa bayan umar to kaga gudu wanda aka ci zai iya zama kalifa bayan umar a babba ne a cikin sahabbai to sa'ad yana ci to imamu malik ya ce labari ya zo mai cewa sa'ad ibn abi waqasin kane ya murru ya dai ba'd as sufu yana wucewa ta gaban sahu wa salatu ka'ima ana cikin yin sallah kuma sai ya wuce kaga ana wucewa ke ƙala maliku imamu malik ya ce wa ana ara zalika wasi'an shi kenan imamu malik ya ce to shi ya ce ina gani a fahimta ta wannan abin wasi'an me yake nufi da wasi'an ana ai ja'izan ina ganin wannan abu ya halatta a zo a wuce idza uqimatis sala idan an tayar da sallah wa ba da an yi hurimar imamu bayan liman ya yi kabbara haraba walam ya jigil mar'u ilal maski da illa bayna sufuf idan mutum ya zo ba ta inda zai shiga sai ya bi ta gaban sahu ba maliki sai yana ganin babu laifi jaizi ne ya gita ta gaban sahu din nan ya zo ya kabbara sallah mun fahimta wannan ce fatawar malu wani wani masallaci ne akwai wani mutum sai yana sallah suna sallah cikin sahu sai wani yaro ya zo gita ta su, sai da gaba sai ya kira shi ce kai da aka yi ta zo ta wuce ba ba ga sallah ake ba sai sai ai ya halatta in ana sallah inda ba ta gaban neman bane ba ka wuce ta gaban sahu cewa gaya maka ina kai wannan karatu yaron na kawai da karambani sai ce waje na yi ba da mutane irin mutane ne masu masu zagi haka kuma da tija ne yana da rikici yanar zai ce minto kaji-kaji da ce to shi ke nan ko wani ikon allah hayar mutu da bayon magana ba ɗigo ba bayon magana ba qala wa haddathani an malik annahu balagahu anna aliya ibn abi talib qala la yaqta'u as-salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli imamu malik yace labari ya zo masa anna aliya ibn abi ɗalibin cewa sai na ali dan abu talib kala yana cewa la yabba salata, shay'un ba abinda ke yanke sallah yanke sallah lalatawa kenan ba abinda ke lalata sallah dan ya wuce ta gaban mai sallah mimma ya murru bai na yadda yin musulmi abinda ya wuce ta gaban mai sallah kenan in wani ya zo ya gita ɗin ko ta cikin sutura ɗin ya zo ya gita ka yi ƙoƙari ka hana shi amma ya wuce to sallah ka tsada ba ma da ce ko ya wuce to sallah tana nan ba abinda za a ce in ya wuce sallah ta lalace mun fahimci wannan duk da akwai wani hadisi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce mace wadda ta balaga in ta gitta sallah tana lalacewa sannan ya ce jaki in ya gitta shi ma yana yanke sallah sai kare uku kenan ko wani yanzu ya ce ba sha an ce da mace da kare da jaki in sun wuce sallah ta lalace sai yanzu duk a rasa abinda za a haɗa mu da su sai jaki da kare <laughs> su mata ke da ce wallahi manzan Allah ya yi sallah ina gaban shi ya yi sallah tana gaban shi zoye to kaga mutumin da aka yi sallah gashi ga wanka ka zaune to sai a ce dan na zo na wuce kuma sallah ta lalace kun fahimta amma wasu malamai suka ce to ai zaune take ba wucewa ce ba shi ko za Allah wucewa ya ce amma karan a wata ruwaya an fitar da kowane kare an ce sai baki me ya sanya aka ce sai baki manzo Allah ya ce innahu shaytanu duk in kaga bakin kare shaytan ne da <laughs> haka <laughs> haka haka wasu malamai suka ce to amma sannan kaga abdullahi na abbas da ya zo da jikin nan ta gaban suwa ya wuce ta gaban suwa ya wuce tsalla ba tunana ce ba sallah ba tunana ce to waɗansu malamai suka ce wannan hadisun na aisha yanzu ya togace mace wannan hadisi na abla dan abbas ya togace jaka ko jaji sai me ya rage yanzu to bakin kare shi ma karen baki to idan mutum yana sallah bakin kare zo ya kuro sa to ya sake salla kai eh, ta lalace amma idan ja ya zo ya wuce sallah ya eh, haka ne suke hada cewa wannan duk da shi wannan jirgin ta bayan liman ya biya wuce amma dai haka suke a hanga to waɗansu kuma sun tafi akan wannan fatawar cewa ko babi ne da ya wuce sallah na nan kamar shi sai na aliyu kamar yadda imam malik ya ce labari ya zo masa aliyu yana cewa ba abin da ke lalata sallah dan ya wuce ta gaban mai sallah da haka wajen imam malik ko mi ya wuce ko karen ko ma baki ne shi yana ganin sallah na nan قال وحدثني عن مالك an Ibin shahabin an salim ibn abdullahi anna abdullahi Ibin umar kana yaqulu la yaqta'u salata shay'un mimma yamurru bayna yaday al-musalli imam malik daga ibn shahabin shi kuma ya karɓo daga salim Ɗan abdullahi ya ce abdullahi ɗan umar yana cewa ba abin da ke yanke sallah don ya wuce ta gaban mai sallah shi ma fahimtarsa kenan cewa babu abin da ke lalata sallah don ya zo ya wuce ta mai sallah don fahimta su sa muka ce a malikiya su suna kallon da abin da ya wuce sallah tana nan bace yake ba amma yana ji cikin malaman mazahib imamu ahmad shi yana da fahimtar in bakin kare ya wuce to wannan sallah ta lalace sai an sace ta fahimta Sosai babu babi na ƙarshe ce babu suturatul musalli fi safar babu suturan mai salla a halin tafiya قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله umar عمر كان يستتر براحلته إذا صلى Imam malik yace labari ya zo masa cewa abdullahi ɗan umar yana yin sutura birahilatihi da dabbarsa iza salla idan zai yi sallah. raƙuminsa sai a kwantar da raƙuni sai ya shiga ba, sai ya zama suturarsu to babu laifi ana iya haka mun fahimta ka sanya raƙumi in ba zai gudu ba to sai ku sanya shi ya zama sutura sai ku yi sallah babu laifi a halin tafiya har mutum ana yin sutura da shi mutum yana zaune nan kana yin sutura da shi kamar yadda manzan Allah ya da aisha amma suka ce ba a yi da yaro karami wanda bai da wayo ba za ka ce kai dan zaura da in sallah ba to ya da kakan bara sai ya tashi to ya tashi ya za ka <laughs> na eh. mm. eh, tsaye ɗancin daga manzan Allah ya sutura da aisha ya yi sutura da aisha to amma kare ya za a sa kare ya sai zama sutura raƙumin ne ko doki amma su jaki saboda wancan magana sai a kusa a yi tiyadi a kauce musu ƙala wa haddasa ne an malikin an hisham ibn urwata an na abaku kana salli fi sahara'i ila gairi suturati imamu maliku ya karbo daga hisham ibn urwa anna abaku hisham dan urwa ya ce mahaifinsa wani ne mahaifinsa urwa dan zubairu urwa dan zubairu shi ma yana cikin fuka hausa ba babban malami ne kuma ya karatu wajen aisha to sai aka ce shi urwa dan zubairu yi yusalli fi sahara yakan yi salla a sahara ko ka ce a daji ila gairi suturatin ba tare da ya sa sutura ba yasan ya bai sanya sutura saboda shi yana ganin ba wanda zai ginta amma idan kun tuna bayanin da muka can ɗazu na cewa shaidanu suna gintawa kaga ya kamata a sa sutura da amma shi nan bai sanya su haka akwai malaman da suna ganin idan mutum ya san wurin da zai sallah bai jin tsoron wani abu zai zo gita mai sallah to suna ganin ba su ya sa sutura ba to amma in ka aminci ba wanda zai gita to kamar yadda muka ce aljannu wani lokaci sukan gita sallah ko don saboda su ya kamata a ce mutum ya sanya sutura Allah ya samu dace to wannan babin shi ma ya kare idan Allah kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka sa abinda muka faɗi na daidai Allah shi ba mu da kuskuren mu Allah shi mana kafarta mu da barka kira sallah sallallahu alaihi wasallam ba cikin hadisi da yake zuwa da hukuncin komai ba hadisai ne daban-daban kuma kowane malami yana tattara hadisan da shi ya samu to za a ga wani hadisin malamin bai da shi na aka bai iya kawo shi batun da bai da shi so imamu malik a nan bai kawo hadisun wanda da nuna ministirin nan ga yadda ya kamata kasance ba amma tabbas a shari'a an kayyada wannan sutura a suturar da ake so a yi shi ne kamar da suke cewa malamai akalla ta kai tsawon kuciyar siddi kafin kuciyar siddi eh mini ne kuciyar siddi eh, shi bi a kuciyar nike son kai bayanin mace ce ita shi ne yawato na baya ko na gaba shi ne na baya ko na gaba a baya ke ko a gaba ba kusa yadda yake ba <laughs> wanne ya fi tsawo na gaban yawwa to na gaban ake nufi kalla tsawon shi a kai ya a a ya kwatanta a zafi <laughs> to haka suke cewa akalla tsawonta ya kai zira'i guda zira'i kuma ina ne zira'i zira'i ba a lissafawa da nan da tsakannan zuwa nan shi ne zira'i to akalla suturar da za a sanya ta kai tsawon haka su za a sanya a gaba sannan a ina za a sanya ta a gefen dama ko gefen hagu ko tsakiya za su ya ta tsakiya daidai inda mutum ke sanya goshi sannan nisanta da mutum daga inda yake sa goshi akalla a samu zira'i uku tunan ake aje ta mun gani yau ba yau sai a samu zira'i uku tunan za ka aje zira'i na? daga tsaye? idan eh, ma za ka taro ta yi eh. ta wannan shi da a Su su waɗannan bayanan su sun zuwa waɗansu hadisai wanda shi imam malik bai kawo su anan ba amma akwai su cikin waɗansu tafai na hadisi wa alaikum salam eh na shi ba wani aibinsa da aka fada <clears throat> kawai dai manzan Allah ya fada haka ya fada haka bai fado wani aibinsa ba kamar da ita mamace manzan Allah bai fado wani aibinta ba sai dai shi kare ne manzan Allah ya fada aibinsa domin shi kare da manzan Allah ya zo kan kare sai ce alkalbul aswat to sai wani sahabi ya ce to manzan Allah shi kare me yasa aka ce baki ai akwai ja akwai kaza akwai me yasa aka ce baki sai manzo Allah ya ce shi baki innama huwa shaytan shaytan ne shi to nan ne kawai manzo Allah shi ya faɗi dalilin da ya sanya aka ce kare amma su mace da jaki ba a faɗi wani abin ganin su ba gaskiya manzo Allah bai faɗa ba ya bashi wannan ina ganin ana ya kamata mu dakata idan Allah ya kai mu na wa alaikum abinda manzo Allah ya ce kawai almar'atul ha'id masan da ta balaga wadda ta kai munzalin ta fara jinin al'ada ba ce muharrama ba ko ba muharrama ba ka fahimta to amma kamar da nace ba kun ga wadansu malamai suna cewa an togace mace da wannan hadisin na aisha an togace mace allah samu dace to abinda muka faɗi na daidai allah shi ba mu lade inda muka yi kuskure kuma allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki da kamar yadda muka saba yin addu'a za mu ƙara yin addu'a ga 'yan uwanmu falasina halin da suke ciki na wannan yaƙi da karshe mata da yara ƙanana wanda ba ka kakkautawa abinda isra'ila take nan ba dare ba rana kullum jefa bom take wanda wannan bom ɗin kuma suna tagetin inda fararen kula suke to muna roƙon allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan yaƙi kuma allah ta'ala ya taimaki falasina akan wannan yaƙi suke musamman kuma wannan ƙasa ta isra'ila mugun ta allah ta'ala ka maida shi a kan kansu sannan allah ka kara hana kansu fada tsakaninsu ya allah domin yanzu a ƙasar isra'ila ta dare gina biyu waɗansu na goyon bayan yaƙin waɗansu na goyon bayan a dakatar da yaƙin kusan ina ji yau ma majalisarsu tana zama 'yan zanga-zanga har cikin majalisar suka shiga kan cewa lalle a daina wannan yakin saboda na ɗaya ne ƙasar isra'ila suna yin gagarumar asara domin yakin nan ba ƙananan kuɗi take kashewa ba a cikinsa sannan kuma ga shi har yanzu abinda take nema har yanzu ba ta samu ba domin babban manufarta a wannan yakin shine ta kwato mutanen da hamas ta kama kuma ka ji ikon Allah har yanzu sun kasa gane ina mutanen nan suke sun yi kace-kace da garin duk inda suke tunanin an aji mutanen nan sun burin ba sa nan to kokarin da suke ci ke na har yanzu to su kuma dangin waɗannan mutane suna cikin damuwa da aka can a gida suna sa matsa suna sanya freja ma ita gwamnatin cewa a daina wannan yakin saboda a dawo musu da 'yan uwansu wanda aka kama wannan kuma dama siyasa ce ta yaki ka kama wani don aka samu biyan bukatar ka da haka abinda su hamas suka yi daidai ne ba ta'addanci ba ne ba su ma isra'ila ai sun kama mutanen hamas da sannan halin da suke ciki na rashin abinci da rashin magani allah ta'ala ya kawo mafita yanayin yana da ban tausayi kwarai da ka kaga asibitocinsu da yadda suke fama da rashin magani akwai wani bidiyo da na gani a aljazeera likita ne kuma a kai farmaki gidansa har abin ya taba wata daga cikin yayansa yariya ce karama aka zo da ita asibiti likitoci suka duba suka ce ba abinda za a yi mata sai a yanki kamar amma wannan zalokin wadda za a yi mata wadda za ta kashe zafin a iya yin operation din a cire kafar babu soyariyan nan haka aka sa zartu kokan likita aka datsa kafar ba wata allura da aka yi mata wadda za ta yana aikin yana kuka yana operation din yana kuka to ga irin wannan rashin imanin ya kai inta banda asibitocinsu suna da marasa lafiya masu lalura waɗansu suna kan oxygen waɗansu dialysis ake musu akwai maya da ƙanana irin wanda ake ajiyewa ɗin na asibiti sai sun ƙara samun abunga wanda suke cikin kwanta akwai irin waɗannan marasa lafiya amma duka kasar isra'ila duk bata kula da wannan ba sai ta'addancin ta take kuma duniya kaf ta sanya mata idanuwa to amma kamar da nake cewa kullum mu gudunmu da za mu ibada shi ne ta addu'a da haka mu ci gaba da yin addu'a Allah ya taimaka musu kuma Allah ya kawo musu mafita kuma duk ayi a ƙari bi izinin ta'ala su za su tafi da nasara Allah kuma mai iko ne akan haka sana addu'a ta biyu shi ne mu ma mu ci gaba da sanya ƙasarmu cikin addu'a waɗannan ayyuka na ta'addanci da ake yi allah ya kawo mana su? duk da alhamdulillahi ɗan tsakanin nan kamar yadda muke ji ta kafafun yada labarai da kuma mutanen da ke wuraren shi ne an ɗan samu canji na yanayin yakin da ake yi da su kun san da tsayawa ake sai sun kawo farmaki to yanzu kusan ana bin su har wuraren da suke ɗin kamar a jihar zamfara bayanai sun nuna soji sun shiga dajin sosai kuma suna yaƙar mutanen nan haka ba a jihar kaduna har ma an ba da labarin akwai wani gawartaccen barawo ana ce mai janari wanda yana cikin waɗanda suka matsa mu hanyar abuja a kwanakin baya kaduna ta abuja yana da mutanensa bakin gwargwado shi ma 'yan ta'adda wanda suke ƙarƙashinsa to kusa an ce duka gaba ɗayan dabar shi an fasa su shi an kashe shi kuma an kashe da yawa daga cikin yaran shi sannan wannan hatsabibin ɗan ta'addan dogo gine wanda shi kamar yadda muka sani ya ɗanyi alayansa ma da 'yan boko haram wanda shi ma da yana da hannu dumu-dumu wajen fashin wajen tare jirgin ƙasa ɗin da aka yi can kwanakin baya sannan kuma a kwanakin baya ma jirgin sama ya harbo kuma ya bidiyo ce shi ya harbo to shi kuma bayanai sun nuna cewa a haɗo da 'yan boko haram ɗin sun ɗan samu wani sabani tsakaninsu wanda wannan ya sanya aka yi faɗa tsakanin mutanensa da mutanen ɓangaren boko haram ɗin to kuma an ce sun kashe junansu da yawa to kaga sai rage mana aiki sai rage ma jami'an tsaro ba aiki da haka muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara hada su hada yadda za su ta kashe su a mutanen nan ba su da imani yadda suke yi wa mutane in sun kama su abin ba tausai ba imani ce kunga kwanan nan yara 'yan mata ɗin da 'yan abuja wanda suka kama ga abin ya daga hankalin mutane da yawa alhamdulahi ina ji ko jiya ne an ce an amsu su tun haka mu ci gaba da addu'a allah ya kawo mana ƙarshen wannan kashe-kashe da zubar da jini da kuma satar mutane da sauran ayyuka na ta'addanci allah ta'ala ya ƙara ba da nasara ga jami'an tsaronmu wajen yaƙar waɗannan miyagun mutane allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ya kare mu daga cutuwa daga ayyukan waɗannan mutane sannan addu'a ta uku ta ƙarshe shi ne mu ci gaba da sa addininmu na musulunci addu'a da kuma yankinmu musamman yankin arewa ɗin nan kun ga abubuwan da suke faruwa yanzu gwamnatin tarayya ta ɗauki waɗansu manyan ɓangarori na central bank an ɗauke su daga abuja an maida su lagos sannan kuma daga baya da umarnin minista na aviation ya ce a ɗauke hukumar kula da zirga-zirga ta jiragen sama daga abuja ita ba a maida ta lagos to wannan kamar yadda manazarta suke fada <clears throat> wani tsari ne na durkusar da yankin arewa in aka bar shi ya ci gaba da tafiya domin duk waɗansu hukumomi wanda suke da alaƙa da tattalin arziki kamar su ne ake tagetin a ɗauke su daga nan arewaci ko daga abuja a maida su lagos wanda kuma wannan ana jin tsoron kada ya zama ajanda ce ta waɗansu mutane wanda suka fito daga wancan ɓangaren to abinda ya sanya na ce mu yi ci gaba da yin addu'a ko mu addu'a munan ba wani wanda zai fito ya yaƙi da wannan abu ba za ka ji wani gwamna ya fito ya ce ba a yadda ba ba za ka ji wani sanata ko wani su 'yan majalisa ba suna kallo ba abin da za su kuma sun sa abin zai cutar da ni amma ba za su yi magana ba saboda mai ba wannan abin ke gaban su wasu to kaga cutuwar kuma yin ta zo ba kansa kaɗai za ta tsaya ma zai shafe mu abu to shi yasa ya mutun da ba za mu iya zuwa can mai wata doka ba ko mai wani abu kamar haka nan sai mi ne sai mi addu'a kuma sai ya ga wannan addu'ar Allah ta'ala ya sa mata albarka mun samu kariya daga cutarwar da aka bi ta addu'a Allah ya kare mana yankinmu daga duwani makirci ko kulle-kulle da za a yi na cutar da shi haka Allah ta'ala ya kare mana addininmu daga cutuwar da zai iya yi daga wannan tsari da aka zo da shi sannan wajibi ne duk wanda zai iya magana a ci to ya kamata su fito su yi magana mu ba mu waye ba ne Ko koko mun waye ba mu da waye ne sai ya kasa gane irin idan mutum ya zo zai tsaya takara ta shugaban ƙasa to inda suka waye da tsari da ajanda suke zo mashi ewa eh, ne eh, za mu zaɓe ka amma in ka ci ga abubuwan da muke so a yi mana ba wani wanda zai ce a bashi ba wani wanda zai ce a mai kaza a za su kalli mai masana al'ummarsu sai su tura mashi shi kuma yana son ƙuru sai ce to na yadda to shi ke na a agreement sai a agreement a sanya hannu da ya ci kuma sun dinga sami fresa ya maka yi alkawari da kai yarjejeniyar da mai da sai ya tabbatar musu da duk wannan alkawura da ya musu amma mu mutanenmu su ne suke zuwa zauna da ɗan takara ba su da ajanda ajanda su kawai shi ne aljihunsu Zai ya zauna da su ce to shi kenan za mu zabe ka da kawo kuɗi ya ba su shi kenan ba wata ajanda ta me zai taimaki mutanenmu mai zai kare mutuncin ma a ƙasar nan haka muka yi wannan zaben aka zo ba wata ajanda mutunan nan da ya zo yana takararsa haka ya dinga bi duk inda ya je ba inda aka zauna aka yi wata ajanda da shi da ƙungiyoyin da ya dinga zama da shi ni nasu na zaun mun zauna da shi aƙalla sau biyu amma su ƙungiyoyin da suka gayyace mu aka yi zaman ba wata ajanda har ina tunanin na ce to wai yanzu da in aka je zaman ba wani kawai zai gaisawa kawai haki kai kawai ake akwai zaman da muka yi a kano ƙungiyoyin da aka gayyato sun fi ƙungiyoyi ɗari don mu da muka yi layi sai da muka yi kwana biyu layi bai zo kanmu ba sai da muka yi kwana biyu amma idan ka je wurin duk ƙungiyar da ta zo gaisawa kawai ake wannan shi ba ma a ba da dama ku wani jawabi na a zo a gani shi kuma bai cewa ma sai dai kawai ce to mun gode ta a lokacin muke cewa to wannan mutunan wai a haka za mu zaɓe shi mu ba mu kai mashi wani abu ba na ajanda ko wani abu kamar haka nan wanda za a ce to in ka ci muga abin da za ka yi mana wabil asafin shadid malamanmu su ma aka kwadaice aka ribace su Dani na da musulun musulun da suka zo ba su cewa a zaɓe muga abu kawai a'a hujjanmu kawai musulmi da musulmi haka aka zo aka dinga yi kuwa to yau ga abin da musulmi zai wada saboda ne ban ga laifinsa ba mu ne ba mu ce mashiga ga abin da zai su waɗancan gaya mai suke. kuma ya ce ya yadda to kaga wannan in zai zama izina gare mu ko gwamnatin buhari a ce ta fi yi maku da aiki su yarjejeniya suke yarjejeniya suke bukatun suke zuwa da su ce ga abinda za a yi musu ga abinda za a yi musu to don haka mai ta addu'a allah ta'ala ya kare mutuncin ba a sannan kuma wannan yunkuri da suka taso da shi Allah ta'ala ya tsaida shi waɗanda ba aka ce su koma Allah ya hana su komawa da Allah ya ɗaukaka yankinmu ya kara mutuncinmu ya kuma kara addininmu kuma su manyan 'yan siyasanmu kaga wannan ai sai ya zama izina gare su in zai zama ƙungiyoyinmu wannan sai ya zama izina gare su gaba tana da yawa nan gaba duk wanda ya zo neman ƙura'a wurin ko ya zo neman goyon baya to kawai ba kuɗi zai ba ku ba kawai ku mara mashi ba a ku gaya mashi ga abubuwan da kuke bukata in an ci a maku ina fatan mun fahimta to wani lokaci abinda zai baka mamaki mu sai ya zama toma ba ma san abinda za a yi mana ba cikin wanda suka yi takarar shugaban ƙasa akwai wanda zai zo na dan samu dama na yi magana da waɗanda suka kawo shi to muka fara magana da su wai in an zo yanzu ku a matsayin ku na jihar katsina me zai yi so a yi muku to na waka fara tunani to wai me za a yi bada sai a to ba ba su abin da za a yi bada ba ke da <laughs> kamar ba mu san abin da za a yi ba amma yanzu ya kamata a ce a mataki na jihar katsina muna da bukatu ko ba haka ba muna so a yi mana kaza muna so a yi mana kaza muna so a yi mana kaza hanyar zirziya a haka mu gani cikin shekara hudun nan mai aka yi inda aka tsaya in an dawo kuma sai a dora daga nan to amma ba ma mu iya tsaya binciko bukatun namu ba ma san bukatun namu ba to yanzu wanda ya zo daga wata wani bangare na kasar nan shi ne zo san bukatunmu ce zai mana su to wannan da ya kalubale ne da fatan kuma wannan ya zama izina gare mu kuma ya sanya mu gyara saboda kamar da nace gaba tana da yawa don haka mu ci gaba da addu'a Allah ya kare mu ya kuma kare mutuncin mu a kasan nan subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi